Takasik erran genezake gaurko berria dela, emazteak biluzik ikustea Playboy aldizkarian bukatua da. Erranen atazie, ai, ai, ai, berriz ere legez oso baten ondorioz dela, eta horregatik estatu batuetako legedi puritanoak erabaki du emazten gorputzak gordetzea. Bon, gizonena ez dezagun aipa, denak futitzen baitira. Baina ez, ez, ez, ez, ez da horregatik Playboy aldizkari erotiko historikoak, bazterrak inarrosi zituenak garai batez, garaian ere, gaiten zen, bai, nik Playboy erosten dut artikulu interesgarriak direlako barnean, Beberak erabaki du pleboiek argazkietan etzela gehiago emazterik agertuko biluzik, zergatik, Ebe internet eta pornoaren edaketaren gatik edo be azkenean pornoak hartu duen leku nagusiagatik gatik interneten. Irudiak hor dira, emazteak biluzik etengabe ikusten dira eta horrek beraz bere charma guzia galdu du. Biluzik den gorpoa sobera ikusten da, beraz modaz pasatua da. Desberdina izaiteko orain, erotikoa izaiteko gorpuak jantzi behar dira berriz garaian provokatzailea zena gaur egun eh, dejabu egiten du iduriz. Eta galdera ez eta eta telebistan noizko edo telebistan edo zineman noizko bergauza hori loturik beste artikulu bat ere eh, aipatzen uh, nukelako argian irakurtzen alduziena, eh, titulua hau da, telesailetan gizona ere biluztu dadila eta orgasmo unean enfoka dezatela. Game of Thrones telesail famatuko aktore emazten aspaldiko kesada hau, eszena asko eta askotan biluztu behar dutela emazteak eta gizonek aldiz apenas, niet, deus, ere, gaiten horiteike, eta bai, emazte gorputzek saltzen dute, ez da gauza berria, The Affair serieko uh, eh, aktoreak, eh, Ruth eh, Wilsonek ere, berriki kritikatu zuen esen hauetan emaztea hipersexualizatzen zela, arengan jartzen da eta guzia eta emazteak gira eksitazioa eragin behar dugunak, publiko malin zuzendutako eszenak direlako radio beraz Ruth aktoreak Orgasmoaren momentua ere beti guk interpretatu behar azaspertua naiz kamera gizonaren orgasmoan zentratu behar litzateke emakumearenean bezain beste hau da beraz Ruth Wilsonen kesua eta hemen artikuluan aipatzen duen bezala zineman eta telebistan begirada maskulino heteroseksuala da nagusi Eta horrek eh, ondorioak baditu ere gure ikuspegian, erotismoarekiko gure ikuspegia desformatu du hainbeste gizonezko ikusleak berak ere ez duela bere burua ordezkatua ikusten filmeetan eh, eta be ez delako ikusten gizonik eh, gehienetan e, historiak batzutan ala eskatzen duenean emazteak aldiz batzutan ere ez dutelarek biluzteko beharrik biluzten dira bat bitxiki agertu arte ere hau Joana Bonet kazetariak e, dion bezala Eta filme egile batek ere be, simpliki errantzuen, eh? Um, bizki famatua eginden liburua Fifty Shades of Grey edo frantzisez Zenkanioaz de Grey filman uh, gizona da protagonista nagusia eta kasik ez da gertzen biluzik. Eh, be, filme zuzenerak zer errandu nazkagarria izango litzateke eta ez litzateke bat ere komertziala. Hala, Denak ala inorez, gizon eta emaztaintzat berdin, biluzik, denak ala inorez, oi horrekin gelitzen algira gaurkoan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Hala, eta be, musikarekin pausaino bat iteko, pentsarazten dit uh, berriki joen urtean naski uh, eh, aterazuen diskoa maialenek, biluzik deitzen zena, hemen beraz Bamako Blues kantua disku ortatik ateratzen dena laster, entzulearen iritzia ere horretarazten dutzea eta aste artero bezala eta gaur amaiur eper entzuten alko duzia. Mastek, do, kanta Hauenkatzen dute hilda Hilda Alifarkature hilda Hilda Pazterrak zirela hurre. Bamako Blues deitzena kantua umaialen eh, artistaren eh, joen urtean aterazen diskotik ateratakoa eta biluzik eh, deitzen baitzen ere horretarazteko beraz uh, diren gaiak aipaigadi diren gaiak momentu urtean unten gai lortuko dut ala ez Telbista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta bitz, eh, bideo batetaz, dokumental batetaz, xarean eh, aipatzen dena, errukbiari lotua da hau, eh, be munduko errukbi kopa bete-betean delarik, beste begira bat errukbiari buruz eskaini nahi du dokumental honek, eta hori deitzen da Scrum, eta ideia da, Um, aipatzea uh, homosexualen uh, lekua eta batzutan ere sustut, hobek eh, uh, homofobiaren leku uh, sobera handia ere errukbian eta funtsian kirol munduan, baina hemen abiatzen da hortatik. Australian baita uh, olako uh, eh, noa egiten da lehiaketa bat bakarrik talde eh, homosexualen artean horrez gain uh, be interesgarria da aipatzea izan zen nolako kanpaina bat Frantziako uh, kirol ministeritzak abiatu ziena ez duta zuen aipatzen egia erran baina uh, ideia zen be kirol munduan diren oar uh, be homofobia oarrak eta bar oiek baztertzea eta oiek kasu egitea susten ustut eta adibidez uh, frantzian badira bi erruk talde uh, eh, aso egiten dutenak edo uh, azkenean uh, uh, oar homofoborik ateratzen eta kasuiten dutena olako oarrik ere ez ateratzea edo gay friendly direnak azkenean uh, eh, lekok festif uh, deitzen den taldea edo talde gaiar beraz uh, gay friendly diren talde batzu tesgarria da ala ere beste ikuspegi bat ere kartzea errukbiaren mundutik edo kirol mundutik Eta holako um, behin gaiamenduak hartzea, bai honako errubi taldeak edo miarritzek, holako hainbeste historio eta furfurien artetik holako ekintzaino bat egiten albalu ere, ez litaiki gaizki. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizbegi eta hitz eta putze mankizunetan zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0. Iratia elgarrikin egin ezagun. Eta, behala, hori duzie, haste duntako berrikuntza, haste guztian horreita raziko dautzieta, errepikatuko dautzieta, atzotik abiatu baitugu gure telefono zenbaki hau, Kristof uh, eta Batitekin, beraz elgarrikin goizberrirekin, partekatzen dugun telefonoa, bon, ez uh, pentsa Batitean telefono pertsonala dela dibidez, uh, gukiruek parte dugun telefonoa da, beraz emankizunari lotutako oarrak egin nahi baditu, zie mesu bat pasara, zi zerbait ez duzie maitatuta nahi duzie aipatu, uh, eh, edo mezu bat gailuan utzi ere laster uh, eh, amaiur eperek eginduen uh, eh, bezala, erran bezala laster tero hemen badugu entzulearen iritzia, entzuten alko duzie amaiurena laster, eta beraz gure telefono zenbakia notatzen alduzie jadanek, sartzen alduzie zuen super telefono modernoan, eta horretarazten hotziet beraz zenbakia, zero sei, zazpi zazpi, sortzi bost, bat sei behatzi, zero, zero sei, zazpi zazpi, sortzi bost, bat sei behatzi, zero, horri baliatzen duzie, beraz, behadioz, whatsapp balima duzie, horren bidez, ere, sartzen gaituzie zien kontaktuetan, eta, hola, mesuak eh, bidaltzen alko dituzie, eta guk hemen partekatzen alko ere, beste entzuleekin, hori erranik, goazen aintzina lehen hitzeman eh, bezala, Marianezia ipatzenian bezala, Galdera hau zertarako balio dute presondegiek. Aha, ebe gaiztuak direnak zigortzeko erranen atazie. Eta sosa egiten albalitz presondegiekin ere. Si le crime ne paye pas, les prisons, elles, oui. Bonjour. Egunon, datagel deitzen den webgunean, jadanek aipatu nautzien eh, gune hori, bideo berri bat atera dute, eh, Franz 4 katean aski agertzen dira bideo horiek, eta xarean ere initz partekatuak dira interneten, Eta usaian bezala, helburua du gai baten inguruan, bideo praktiko eta informatibo bat eh, edatzea, aldiuntan galdera hau hartu dute abia puntutzat. Presondegiak noren onerako izango ote dira, presuentzat Ez dut pentsatzen, bainan bai sakelak betetzeko beharretan direnentzat entzat. Bo, beharretan uh, eh, kakotx haundien artean emaiten dut biztanena, ulertu duzien uh, bezala, sakelak betetzen ituztenak presondegiekin. Ez dira behar haundietan, gaur egun frantzian, sobera preso badira den presondegi kopuruaren zat edo, hainbat pertsonentzat zat egokituak direlarik, zenbaki batzu emaiteko, uh, berroita zazpi mila leku dira guti gora bera, eta hirurogeita sei mila preso direlarik, hamar mila gehiok asik, hotz euneko eunta malauko gain populakuntza da frantziako presondegietan. Funtsian ez da fenomeno berri bat, mila behatzen talarogeita zazpi urtean, eh, kasik orain dela oita amar urte, bergauza zen, gain populakuntza oraindik handiagoa zen garaian, euneko eunta irurogei Le garde des Sceaux de l'époque, Albin Chalandon, a la solution. En 1988, il lance le programme 13 000, un plan d'envergure qui prévoit d'ajouter 12 824 places en cellules. Eta bai, garaian, hor atera bide bat proposatu zuen Frantziako ministro unek, ama mila deitu zuen plan horrek ilan, bekasik ama mila, oe, ola erganen dugu, oe ideki zituen eh, preso, preso berrien zat, edo hor ziren presoen zat, hau zen berezat atera bidea, presa hondegi gehiago eraikitzea, bainan, eh, bon, bazen ideia entesgarri bat gibelean, sektore privatuari idekiz proiektua biztanda. Convaincu que le secteur privé réussira là où l'État a échoué, il décide d'ouvrir ce vaste marché carcéral aux entreprises françaises. Après tout, il avait déjà privatisé les autoroutes dans les années 1970, pourquoi pas le parc pénitentiaire Ara bideak irekiak dira, diru beharretan diren enpresak presondegietatik urbiltzen hasten dira, autobideak privatuz, privatizatu ondotik, presondegiak privatizatu zituen, hortik sortzen da presondegien antolaketa berri bat, publikoa alde Où seules les fonctions dites régaliennes, la direction, le greffe et la surveillance des prisonniers restent entre les mains de l'État. Restauration, cantinage, maintenance, blanchisserie, nettoyage, transport des détenus, accueil des familles, travail pénitentiaire et même la formation professionnelle tout le reste devient un joli marché à conquérir. Voilà, egoitzen berritzea, suiketak, kantinak, presoen mugitzea, garbiketa, familien arrera edota langileen formakuntza hori dena enpresa pribatuen esku gelditzen da erreforma horrek ilan, behaz larogeita zazpikoarekin, gaur egun presondegien erdia baino gehiago euneko berroita malaua olako kudeak eta batekin martxan da frantzian, zenbaki hori emendatu da, azken urteetan 2008an euneko itamaseiekoa baitzen, bakarrik, Sodexo, GDF Suez eta Buig, enpresa oiek dira beraz gaur egun uh, eh, presondegi gehienen kudeatzaileak eta be, frantses estatuak alokairu bat isurtzen du ondorioz enpresa hoier eta urtero diru hori emendatzen da, emendatzen da eta azkenean ebe beste apaltzen da. Le souci, c'est que plus la somme allouée aux établissements en gestion déléguée est importante, plus les fonds pour lancer de nouvelles politiques carcérales diminuent. Eta bai, eh, hori da azkenean agertzen eh, dena, diru hori emaiten da eh, enpresa pribatuei eta beste guzientzako, adibidez, reformak plantan emaiteko, uh, bergizarteratzeak lantzeko, alternatibak proposatzeko presondegiei, ez da gehiago dirurik, eta beraz, hortan gelitzen da frantses modeloa eta edatzen ari da, unditzen ari da, Les gestionnaires privés américains ont en effet inclus dans leur contrat une clause d'obligation d'occupation. Elle stipule que les prisons doivent impérativement être remplies entre 80 et 100%, sous peine de pénalité quelle que soit l'évolution du taux de criminalité. Simpleki hemen da beraz atera bidea, estatu batuetan dena ulertu dute, enpresek beraz dute uh, presondegia kudeatzen, legeak ere plantan emaiten, beraz eh, behar dira presondegiak bederen euneko larogeian eta euneko eunean beteak izan, beste badira isunak pagatzeko estatuaren zat, beraz behar dira kotak bete, presondegiak bete, eta hor bideoan espikatzen duen bezala naiz eta uh, kriminalitate zemakiak apaltzen diren, presondegiak gerozta gehiago betetzen dira, legedi berrietan adibidez emaiten da, uh, eh, imigrazio uh, eh, arriskoan diren batzu edo olako susmoak direlarik, uh, eh, anartean preso emaiten dira, eta hola, presondegiak betetzen dira, estatu batuak modeloa, beraz hemen gaindi ere edatzen delarik. Interesgarria, bostak eta hogeita sei dira, itzetaputzen system. Ite Eta gure entzulearen iritzia itzema bezala maiu reper. Egunon, gaur autopartekatzea ipatuko dautzuet. Egia erran ez da fenomeno arras berriak. Mila behatziun eta hogeita mekan deia, Jean Etxepare medikoak liburua argitaratu zuen. Agogilaren lehen astezken goiz batez, abiatu ginen beraz kamotik, zazpilaun, hiru gizon eta lau bi beribil aterbedunetan. Aratxean berean, gibelerat sartzeko sedearekin, loiolako ikusgarri omen handiko ez, begiak beterik. Ola hasten da beraz, zazpilagunen abentura. Euskal Herriko itzulino bat proposatzen digute. Kanbotik donian egarazira, gero irunera, loiolatik behiz tolosara, eta donostiatik errenteria etxera sartu arte. Aitamen belaunaldiak, baita gazteago eta zagagoek ere, stoparen urrezko arroa ezagutu dute. Eta gaur, blablakaren reinua dugu. Azken forma hori interesatuko gitzaizkio beraz. Praktiken aldaketa hau, komunikazio tresnen garapenari zordiogu. Kompazione mugikoak stopa hildun baserian. Pilota entrenamendutik ateratzean. Alo, ama, eldu zira hene seka? Aita eldu zauzu. Bo... Zerk erakartzen gitu autopartekatzearen sistemara. Argumentu ekologikoa? Argumentu ekonomikoak errango nuke. Twingo txar batean, amarnaka sartzen girenean, ulertzen dugu zerk motibatu duen gure gidaria. Hala ere, gehienetan gidariak sintxoak dira eta presio simbolikoan eskaintzen digute bidea. Ez baitute bide luzea bakar dadean iragaiteko gogorik. Igandean, bordererateko bidean, ez beti Euskaldunen artean gertatzen, aizan gira buruari itzuliak emaiten. Kovoat edo kovoatu Euskarazko hitz duin eta motz bat atxemaiteko. Ez dugu Euskal Zaindiaren iztegian sartzeko pretentzioneik, bana bi proposamen baditugu. Beri bildu eta autobatu. Beraz, borderera joiteko, autobatu edo beri bildu gira, zuek auta, zuek asma, izalontza eta ikusarte. Ebe, mile esker, ama per proposamena egina, antenan eh, botatua, beraz eh, beribildu bildu, eto auto batu, ola erran beharko, orain auto eh, egiteko momentuan, eta goazen aintzina, itzetaputzen eta putzen dautzet laster, gure iritziaren tartean, kasetarian iritzian jojo bidartek bere emanen du, eta Jean-Paul Larre gurekin izanen da, seiak laurden gutitan, bonemezonen hausia, medikoaren hausia, atzo abiatu zen Ange Irian, eh, berak lagun gisa segitzen du hausia bertatik, gurekin ukanen dugu laster, bostak eterdi mementu zeuskal irratietan, berriak zurekin Bernadetar gaina. Barda Ipar Eskualeriko elkargo bakararen aurkesteko Jean René Etxegarai, haute txien kontseluko presidenta, dona paleuntzen, amikuseko erri elkargoa, elkargo bakararen zat usku da, bainan barda haute frango dinak ziren, ahangura emeiteko arrazoinak dituzte, gobernantzia sistima, fiskalitatea eta elkargo berriaren antolatzeko epe laburak. Ez du hiltzaile baten mentalitatea, Michel Delone, osagari ministro izana, aratsaldeuntan, mintzatu da lekuko bezala Nikola Bonemezonen hauzian, anzen, medikoaren alde joan da bere hitzetan. Goizuntan, gertakarietaz mintzatu dira eta ez bat ere izan da, inkesta ere manduen polizagizon baten eta Nikola Bonemezonen abokataren artean. Bi urte egiten du xuxen, odei egiluz bizkaitar gaztea desagertu zela Belgikako anversen, eta orai jakiten da Belgikako prokuradoreak dozierra hesteko tanduela, hogoita hiru urteko ingeniadore gazte hau anverseko enpresa batean ari zen lanian, eta arats batez, bere lan kideekin atera zen, etxeratzoala utzi zituen eta geroztik neokeztu bere begirik zer bilakatu litaikeen denetan miatu dute eta ez dute Jaus hatxeman ahal izan. Eun bat esne ekoizle txegasna egile eta esnetegietako ardura du oso irati ardigasnaren sohmarkaren sindikataren biltzar nagusia, atxalde guntan lurdioz isegen, mementuan iragaiten ari da oraino, Julien Lazal oraiko presidentak eh, egindu sahitza, sindikateko haratunatetaz mintzatu dira eta ere sohmarkaren BTB-ak eta nolazez anzilazaren ponduak ez tabada piztu Rodolfo. Lauazteko pausaren ondotik, asteuntan errukbia berriz heldu da Euskal Iratietara, Prodebia, Ostegununtan miarritzek lian horrezibitzen du, Aratzeko behatzeak lorten goitetatik goiti, zuzenean izanen gira agilerako zelaietik. zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Utsu mandokan astehuntan Charles Bidegen hitze zitzen onju eta zaiko zaiku. Dertatzen dena eno ustez, iparaldeko anitzek bizpeiru muta ez zituztela eta aldiz eroaldian badute beste jakitate bat. Jose Antonio Azpiazuk aldiz liuaren urrezko garaien undara aipatuko. Bere zigarren mendean hemen izugarrezko krisia egon zen. Ta orduan zegoen lanak gizonen eskuetan erortzen dira. Eta emakumeak gelditzen dira erizarako, ume egiteko eta etxerako. Josu Martinezek eranen askenian azkenian kartzelatik eskapatzeko tunel baten egitia iabakik izan zela. Sukaldeko padiotik hasita U formako tunel bat egin ezkero, kaleraino amabi metro inguru izango zituztela kalkulatu zuten. Utsumandoka Euskal Iratietan aste hartez zazpietaik sortzita, ara eda astizkenaekin arestiko lauetaik aitzina zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. ezagun. Hementxetan gure telefono zenbakia hori itarazten dautziet beraz baliatzen alduziela mesu bat bidaltzeko, ah bat egiteko zerbait gustatu zauzie ala bat ere eta hori nahi duzie aipatu irratian eh, mesu bat pasarazi eh, ez duda beraz eh, notatu 06 zazpi zazpi sortzi bost bat 6 behatzi 0 telefono zenbakia Itzeta put, itzeta put itzeta, itzeta itzeta, itzeta, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, Prentsa ipatzen dugu mementuz eh, eta prentsan tenore untan, eh, be justu orain txetan aipatzen zuen gai bat eh, Bernadetek, odei egiluz zen irudi bat agertzen da eta titulu hau hanberzeko fiskalak edo prokuradoreak odei egiluzen desagertzeari buruzko ikerketa itxi du ondoko hastean beraz beteko dira bi urte galdakaoko gaztea desagertu zela, Fiskalak hauzia iste erabaki du, uh, zer dela eta desagertu zen jakiteko, frogarik topatu ezin da, ezin frogatuz beraz desagertu dela eta ezin atsemanez beraz uh, beste pistarik, hori itb.com webguneak zabaltzen duenaz eta beraz berriak hemen edatzen duena. Osborne, zezena eraitsi izan aldiz gaitzetsi du Nafarroako parlamentuak, ez dakit ikusi duzien eh, hori, astelenean eh, egin den ekintza bat, ernaiek eh, egin duen ekintza, ehm, eta be, zagutzen dugun eh, autobideetan hor diren ah, zezena, animaleko zezena beltz horiek hor e, eskultura handiak direnak, hori lugera bota dute eta beraz, ejamezala, Nafarroako parlamentuak hori gaitzetsi du ondare kultural eta artistikoaren parte baten aurkako erasoa salatu du bozera maia mailen batzordeak hori berria puntu eusen irakurtzen alduzien bezala. Bestalde iparaldeko itzan eh, bonemezonen nortasunaren azterketarekin hasi dute hausia, hori beraz eh, atzoko hausiaren bilduma irakurtzen alduzie, bonemezonen bonemezonen hausia barkatu, laster ere gure gomitarekin aipatuko duguna, eta beste gaia lura beti gutizien iturri, itxasuko uh, gaia beraz aipagai hemen iparaldeko esan Argian erri epaiketak Espainiar estatua errudutzat dio du. Askapenak, askapenako bostkideen eh, kontrako epaiketarako haste baten faltan atzo irunian. Erriak libre plataformak eh, erri epaiketa egintzion Espainiar estatuari. Zigor eh, eta beraz hauzi simbolikoa biztanda. Zigor epaia errien zapaltzaile eta estatu imperialista izaitearen errudun. Hemen bilduma bat egiten du argiak eh, inbat argazkirekin besteak beste eta Palestina zere gai berezi bat gaur eh, eta funtsian uh, guzian intifada bai bainan Palestinako kasta politikoaren aurkakoa zenbait politikari palestinaren aldariek eta nazioarteko masa komunikabideen mezuek irudikatzen dute Palestina beste intifada baten atarian eta penean dela, bainan egiazki ala ote da, palestinarrak prestaldira mundu mailako potentzia militarik handienetako bati aurre egiteko. Galdera hauek dira beraz artikulunen abia puntu, argia puntu eusen, Asier Lopezen gogo eta eta analisia hainbat bideo ere atsemanen dituzue. Eta nafarroarat ere itzultzen gira, telefonika enpresak Jolanda Barzina fitxatu duela zapal, zabaldu dute, eh, zapaldu ez, biztanda, zabaldu dute, telefonikak beraz Jolanda Barsina, Nafarroko gobernu lehendakari dakari oia, fitxatu duela zabaldu du hispanidad.com eh, webguneak uh, zehatzago erraiteko uh, eh, Mobistar Plusek egindu fitxak eta iduriz eta be, ala, orainik ez dakite ze kargu eta ardura izango duen, baina webguneak zehazten duenez, Jolanda Barzina seguruenik kontseilari gisa izanen da taldean hori beraz argian zehaztua Konektika e elkartea aldiz, hori da kaseta puntu eusen aipagai, Ipar Euskal Herriko, xare sozialen erabiltzaileak elkartu ditu, hau da beraz aipagai, tuit kafe eta tuit apero delakoak uh, proposatzen dituzte, azken eh, hilabeteetan, uh, elburua da, beraz, eh, hemen gaindiko, Twitter baliatzaileak, erabiltzaileak eh, internetetik ateratzea eta baso baten inguruan, kafe baten inguruan elkartzea. Eh, beraz hori irakortzen alduzie, kaseta puntu artikulu hau eh, baionako Mediateka kaldiz. Euskarazko irakurketa sustatzeko ekimen, ekimenak antolatu ditu. Badu zazpi urte guai Bayonako Mediatekak irakur ekimena antolatzen duela. uriantzeak, erakusketak topaketak ikusgarri iek eta tailerrek euskarazko irakurketa sustatuko dute hori kasta puntu eusen aipagai eta berrietan aipatzen ginen gai hau ere cgt sindikalistek treinistripu berri bat salatu dute. Buelta aipagai ere media bazken, hori urriaren emezortzia arte eginen den festivala, eta hausiak ere eh, askapenaren kontrako hausia aipagai media bazken, eta bestalde bukatzeko zuduestekin, uestekin sud-uesten hausia aipagai, Michel Delone agertzen da, erramezala txalde untan eh, bera mintzo zelarik hausian, ez da hiltzaile bat ara zehitz azpimarratzen duten eta All Blacks taldea ere aipagai, eta bereziki haien dantza famatua aka sare sozialetan hainitz eh, be ateratzen baita asteuntan frantziaren kontrarituko delarik eh, taldea frantzisek beraz aterabideak edo eh, horren uh, akaren kontrako proposamenak egiten dituzte sarean eta beraz zituezteko hiek biltzen ditu Jojo Bidart, zuritza orain Hautatu beharko den eskolegiaren instituzio berriaren inguruko debatea abiatua da. Herrietako kontseilariek erabaki bat hartu beharko dute eta informazioak hasiak dira zabaltzen. Akadi estudio bulegoak, baita ere prefetaren serbitxuek, zehazten dituzte elkargo berriak ukaiten alko dituen kompetentziak, fiskalitatea eta kudeantza moldeak. Herriko etxe bakotxean dira dokumentuak eta nornaik eskuratzen alditu lurraldea izeneko autetxean kontseiluko webgunean. Entzuten ditugun oaren arabera, barnekaldeko autetxia initzen grina da, errikipiak ezote diren baztertuak izanen, hiri handien onduan. Handi eta tipien arteko oreka hori, arrangura iturri izan da, lehen erri elkargoak sortu direlarik ere. Eta galdera legitimoa da dudari gabe. Batzuek diote, iruz palau erri elkargo eginez, tipiak alde batetik, handiak bestaldetik, bakotxaren interesak hobekiago zainduak izanen direla. Segurdea ezotedea kompetentzia irrisko gehiago edo gutienez, bakotsa bere aldekotasuna atxikiz, ezotedea zailtasun gehiago geldituko txipientzat, beti bezala. Bestalde, bateginez, kostalde barnekalde arteko elkartasuna bat batian bere baitarik etorriko denik ez da segurtatua. Elkartasuna eraikitzeko mekanismoak eta egiturak asmatu eta xutik ezari behar dira. Buruilaren ogoita seian, itxasun egin zen autetxien bilkura bururatzean egana izan zen bezala, ez dira integrazioa eta federazioa oposatu behar. Ez da, elkargo bakar bat egin behar eta geroko utzi tokiko kudeantzako egiturak. Ez da ere, tokiko kudeantzako egiturak lehenik egin eta geroko utzi bateratzea. Biak beharrezkoak ditugu. Hori da, autetxen kontseiluko lantaldek joratu nahi duten bidea. Hori da, biharko parioa, interes partikularen gainetik gauzatu beharko dena. Milesker Jojo Bidart, eh, zure iritzia hemen txe Laster, gure gomita Jean-Paul Larre izanen da, bonen mezonen hausia atzo abiatu zen, dei hausia, eta bera Jean-Paul beraz sustatzaile gisa, ere segitzen eh, ari da hausia, eta be, Baskal Tenorean eh, juntatu al izan dugu, berekin mintzatuko gira Laster beraz, mementuz? Disko berri bat berri ere glaukoma eta bizitzaren antzerkia kantua hemen. Itxugure gauzen azetik adibitzen gera, lortuten aurretik ikustez dutenen antzera, zapatuta gauden onmakina makina den asiera, zapatzen gaituztenak hanker bortatzen dira. Mere mere bezi aldu gure goitik kanatoren ura, beri bat zontzisten glaukoma zontzisten monberotik zerura, gara gara gara gure bidearen buru buru buru zuzena, bere buruaren zuen bat nega Bizitzaren antzerkian Zeinek den ardo Kompasa aterkia Glauko mata bat zontzisten Sendakaia Ostiko bat kontzientziari gure naia Zuen bat Bizitzaren antzerkian Zeinek den ardo Kompasa buen aterkian Gaur bidiren norberaren Zelatari nortzukaren Azten ez den zuteari Eskuin aldetik etortzen dira Aurretik Eta zio, Gaitzaren gregario, bizitzen arerio Saiak hartzaia eskerrak pozik ematen dizkio Botxok hartaldea zaintzeko ez dut abario Biri batzaun serio, bihotzetik suadario Zepi platotan eta mikron morota biok Otso tartzai ganantzako milaka jario Gure flow bai indarra mosuko aizek eman dio Zenbat negar Bizitzaren antzerkian Zeinek behar du Kompas hauen aterkia Lauko mata batzon sistem Sendakaia Ostiko bat kontzientziari Gure naia Zenbat negar Bizitzaren antzerkian Zeinek behar du Kompas hauen aterkia Gaur norberaren Zelatari nortzukaren Azten ez den Zuteari internet suitzali bat baino ez gara Betetako mundu bontan zehar Zenbat izpilu dato zain bat da Ezkutatzen diren egar Euritan den suitzali bat baino ez gara Betetako mundu bontan zehar Zenbat izpilu dato zain bat da Ezkutatzen diren egar Patxatu nesla mutil emakume guztik Babilon noba parar, protestak ez utzi Urbetzetan ikotak gaudenak ezkea gutxi Nahiago deun mundu justu bat altxatu neska mutil bizonta emakume guztik Babilon no babarar, protestak ez utzi Urbetzetan itota gaudenak ez gea gutxi Nahiago deun mundu justu baten putzutan guztik bat zaun hemen dituzi elgarrikinari bizitzaren antzerkiak kantuarentzat hauek dira beraz eh, Eh, beti horretarazten dut durangoko azoka urbiltzen erarik, eh, urte guziz ikusten dugun fenomeno bitxia, azkenean disko berriak etengabe ateratzen dira Euskal Taldeen artean, eta nola ez aipa ere ateratzen diren liburuak eh, eta horiek beraz hemen Euskal Iratitan. Urbiletik aipatuko ditugunak, mementuz bostak eta berroita sortzi dira, eta horretarazten dut beraz, hauzi bat aipagai dugula gaur, atzo abiatu zen, baionako erietxeko mediku oiaren eh, dei hausia, anje irian, pauen suritua izan ondotik, gure gomita ordugu horren aipatzeko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Eta gurekin dugu Jean-Paul Lach, bere laguna eta sustengu taldekoa, atxaldeon eh, zuri? Bai, hon. Orduan, atzo abiatu zen hauzia eh, eta zuk beraz atzotik eh, antzira, eh, be sustengu talde batekin, aratur bildu ziste, ze girotan pasa hasi zen hauzia? Uh, atzokoa uh, zera, ongi pastu dela, Bon, lehenik uh, Nikola Bornezon, zera mintzatu da. Bon, lehenik, bon, izan da, bon, usaiako, usaio hori eta zera gertatzen da. Eta gero, bon, eh, Nikola Bornezon mintzatu da. Bere biografia, bon, eh, salazu uh, du. bon, bere, bon, uh, eta sunetan uh, sartu da, eta, bon, bere bizi guzia zera kondatu du. Gero, bon, gero, bere uh, izan da hor eh, psikiatra bat, ekspertaz, eh, Nikola Benuezonen nortasuna salatu duena, eta hoi uh, ongi pastu da, bon, eranez, Nikola, Nikola gizon balio fazela, denak, eta gero Nikola Benuezonen uh, Juli, mintzatu da, salatuz bere bon, eh, bere senarakin, zera dituen zera harremanak, bere bizia, Nikola Bonmezonekoen, bo, bere, bo, bere Nikola Bonmezonekin, eta biziki unkigarria izan da, eta ara eta eguna hola, atzoko eguna bukatu da. Zergatik, uh, eh, unkigarria zela, jaiten duzu? Unkigarria da, eta bon, pixkat, eh, harreman pixkat bon, bereziak ukan dituzte, mento atez, eh? eta biziki, bon, uh, nortasuna untxak ondatu du, eta hor uh, zen, bon, ze loturak eh, izan dit, bon, dit, dituen zera berisenara ekin, gertatu dena ekin eta, bon, izi gaiuntzako dira. Eh, Azkenan atzo, atzo zen uh, Bonemezo medikoaren nortasuna ezagutzeko eguna ba, berak bere burua orkestu behar izan du, bere ba. emazteak eta handotik beraz psikiatra batak? Ba. Mhm. Eta gero gaur, e, gaur, e, bon, e, eh, e, Nikola Bonemezan mintzatu da, bon, galdindakote, e, bon, hori zazpi e, eri horien e, nola pastu den, zer e, medikamendu giz, zer, zer medikamendu zera e, eman dituen, zera eri hori eri, zer e, dosak eta denak, hor nahi hozu uh, eh, uh, eh, zendako zera hausirat uh, eh, izan den, eta uh, hor xeetasun hori izan zera sartu, sartu dira, eta uh, hori jasotu da. Gero, egin eta goizago zera atera bainiz, uh, jean uste dut pezikoa Maionako bai. pezikoa dela. Hori da, berak du inkesta eraman poliziaaren bai. izenean. Hara, eta eh, ez dut hori segitu. Eta iduriz hor uh, abokatuarekin gatazkak izan dira, goizuntan? Bai, gatazkak izan dira, eta bon, uste dut eh, gaizki pastu dira. Mm -hmm. Eta uh, hitz gora izan dira, uh, Nikola Bonizanen abokatan abokatat, uh, Beziko ramako erradi horien artian. Bestalde hor, beraz, atxaldean uh, segitzen du hauziak eta hor uh, izanen dira interventzio berriak ere. Bai, eh, barakit hor uh, Michele Delone, ministro horia, bera mintzatuko dela. Eta hortik zera hasiko da, atxalde untakoa. Eta gero ez dakit susen ze, ze eh? Zuek, eh, beraz, uh, eh, Jean-Paulak sustengu gisa edo, noiz arte egonen ziste hauzi hortan, anje hilien? Biar artez, eta biar sartu iniz eta uh, ez du gire zeitzen ahal. Eta hor, uh, nolako giroan pasatzen da momentuz? Ba, uste, momentuz ongi, ongi, ongi pasatzen da. Mm. Ba, ba, ongi pasatzen da, bon, uh, eta bon, janik bon hauzi bat izan da bon, eh, hauzi zera garbi, bon, garbi atera da, eh? Bai. eta horian eh, giroa ez da pauen uh, bezalakoa, bada bon, uh, bon, gogoan dute eta uste utzera hortako dela. Eta bon bera ikusten duzue bere sentimentuak eta nola, nola bizitzen du hor hauzi hori? Bon, ba, ba, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Eh, momento, momentu zera latza da, eh? ez da hauzi bat eta ondero eh, iziari konzentratua da, eh? eta mm. pixatzainetan, baina bon, konfiantza badu, eta agor ba, seiten du. Jean-Paul Larberaz, erran bezala Ange iritik hauzia uh, segitzen baitu zue hor publikoan. Uh, Bonne medikoaren hauzia. Milesker gurekin egonik? Ba, deustaz. Abe, Bai, aio. Aio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Herriko instituzio berria aztertzeko eta hautatzeko garaia da. Herriko kontseilu guziak beren autuak egin aintzin, jenden argitzeko debate publiko bat antolatua da azparnen ugiaren amalauean, elgar zentruan, agatsaldeko zazpiontan. Main inguruan izanen dira bi enpresari, Bastidara enpresako Uber Kandele eta Agur enpresako Peio Etxeleku. Bi autetxi, aierako Arnio Gaztanbid eta doztiriko Jean-Michel Duald, bai eta ere, batitia boloki, autetxen kontseiluko zuzendaria. Bigarren partean, debatea publikoarekin izanen da. Etorri zuek ere, Ipar Euskal Herriko Elkargo proiektuaz dituzuen keska, galde edo iritziak partekatzerat. Urriaren amalauean, Azparneko Elkar Zentrorat Arratxiko Zazpiontan. Debatea eskuali ratietan zabaldua izanen da ondoko asteleenian emeretzian. Lau asteko pausaren ondotik, asteuntan errugbia berriz heldu da Euskal Iratietara, Prodebia... Ostegununtan, miagitzek lia horrezibitzen du, aratzeko behatzeak lorden guetetatik goiti, zuzenean izanen gira agilerako zelaietik. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. mandoka. Utsumando kanaste huntan, Charles Bidegen hitze zitzen onju eta saiko zaiku. Dertatzen dena eno estez, iparaldeko almitzek, bizpeiru muta ez zituztela eta aldiz erualdian badute beste jakitate bat. Jose Antonio Azpiazuk aldiz liuaren urrezko garaien undara aipatuko. Mere zigarren mendean, hemen izugarrezko krisia egon zen. Ta orduan, zegoen lanak gizonen eskuetan erortzen dira. Eta emakumeak gelditzen dira, erizarako, ume egiteko eta etxerako. Josu Martinezek eranen deiku azkenian kartzelatik eskapatzeko tunel baten egitia iabakik izan zela. Sukaldeko patiotik hasita U formako tunel bat egin ezkero, kaleraino amabi metro inguru izango zituztela kalkulatu zuten. Utsumandoka Euskal Iratietan aste hartez zazpietaik sortzita, ara heda astizkenaekin arestiko lauetaik aitzina Eta momentuz uh, eh, itzetaputzen uh, eh, ziste entzuleak Utsumandoka sari baita zazpietatik haintzina eh, titikarrekalt bere lagun eh, guziekin eta jakin ere bihar, eh, bihar, bihar goizberriko gomitak izanen direla maialen zamponi eta argitzu kamioetxeko par ikertzailea Euskal emigrazioa oroitzapeina baino gehiago galderazko ikurra ez da bai da filmatua izanen baita ostiralean ustaritzen hortaz mintzatuko dira beraz bihar goizan goizberrin Taldearen banda entzuten duzi aldiz hemen beste disko berri bat eh, eta uh, hartu zisten bezala Euskal Herriko tradiziozko doinuak eta erritmoak instrumentalean lantzen duituen taldea da hau... Eh, nik horrekin agurtzen zaituztet gaurko hitz eta putzen itzordua bihar bostak eta seiak artean nuseiako tenorean. Eta bihar hastezkena Jotabe Warrior, zero zazpi gure gik famatua hemen izanen da. Ea zer e, suportatu interneten eta zen nostalgiarekin etortzen den bihar seiak euskal irratetan mementuz.